Она што вечерва ќе озборуваме не е нешто ново, значи нешто слично како што и Јани денеска зборуваше некако во сличен контекст, така случајно се погодија темите. Значи тема која што е држана, меѓутоа е зборувавме со Јани, многу е битно да се тоа што било добро кажано, не е на одмет да се повтори, меѓутоа пред се и за оние што не слушаат по интернет, кои еве ја користам оваа прилика да ги поздравам, а и да остане како запис, како видео и аудио запис, за да може понатаму кој има желба да слушне и да се поучи. И се надевам дека она што вечера ќе го кажам нема да биде двојно анатемисано, како што <laughs> Ја ни денеска не, ни порача, значи нема да биде некој друго Евангелие. Скраја нека е, наистина, а, која го имаме предвид тоа, што денеска го кажуваше Јани, наистина не е мала одговорността да застанете овде на ова место и да спорувате, да проповедате, затоа што што еднаш спомен, ако не се лажам, има и една книга излезена. Во адвентизмот се проповедава денеска не не, не помалку ни повеќе, пет Евангелија. А едно е тоа, токму тоа Евангелие кое што носи вистински плодови и спасение. Ја ве прашам, дали ги ви текне на некој лик, односно, ги има многу во Библијата кој што на некој начин се слика за Христос. Во некоја известна смисла. Еве, зборувавме, Јан изборуваше за Адам во која смисла Адам е слика за Христа. Ако се сеќавате од неговите теми, ако не, веќе кажам јас, значи, со неговиот пат во грев <clears throat> беше засегнато целото човештво. Сите ние денеска, во таа смисла е слика за Христа, затоа што со неговата победа, извојувана победа, повторно е засегнато целото човештво, меѓутоа сега во една позитивна смисла сите преку него се оправдува. Биваме спасение. Авел на некој начин исто слика за Христ. Ево кој смисла. Авел беше убиен од своите, својот брат. Исус беше убиен од своите. Ное, Ное е слика за Христа во смисла не преку него, меѓутоа тој беше тој последник преку кого дојде нели спасението за оној предпотопен свет, односно за жал само за него и уште за седум души од неговото семејство. Христос е тој преку кого ја спасението, тоа за целото човечество, и тоа за оној за кој што ќе прифати. Јосиф, исто е една убава слика за Христа, беше предаден и продаден <laughs> за 20 сребреника, Исус беше за нешто повеќе, и идува повторно од своите, од своите браќа, за да после преку него дојде спас, спасение за целиот Израел. Исус беше продаден и предаден за 30 сребреника од своите, за да преку него или заврши на крст и преку неговата жртва се обезбеди спасение за сите. Самсон, во која смисла Самсон е слика за Христа. Самсон беше предаден од својата жена, од жената што е сакаше кој смисла сега Христос не бил ја меѓутоа црквата, таа што се декларираше дека е, него беше предаден токму од црквата, од старешините, од свештенството. И така натаму, и така натаму, има многу ликови во Библијата кои што се слика за Христа. И сега сме кај Матусал, посебно интересен. Неговото име во превод значи сме спомнували повеќе пати. Кога ќе умре, ќе се случи. Или неговата смрт ќе донесе нешто. Неговата смрт ќе донесе, тоа е и насловот на оваа тема, вчерашнава тема, носи наслов, значи неговата смрт ќе донесе. Што донела смртта на Матусал? Знаете кој бил Матусал? Што ќе му дојде? Дедо на Ноја. Ноев дедо, или оној човек кој што, парем, оној што е запишан, Библијата кој што најдолго живеал. 969 години. Е, да отвориме во Битие пета глава. Да на почетокот да направиме на кратка математика. Битие 5:25. Битие 5:25. Кога Матусал имаше 187 години, му се роди Ламех. Ламех е таткото на Ној. На 187 години му се раѓа Ное. Ово, мислам, Ламех. Синот Ламех. 26 стих. По Ламеховото раѓање, Матусал живееше 782 години, што која ќе ги соберете 187, ќе дојдете до 969. Толку вкупно живел. Им вели Матусал поживеа, еве го, збирот вкупно 969 години и умре. 28 стих, кога Ламех наполни 182 години. Ламех е синот на Матусал, се раѓа кога Матусал има 187. Ламех кога наполни 182 години, му се роди син и му го даде името Ное. Значи Ное се раѓа кога Матусал, неговиот дедо, имал 369 години. На колку, колку години имал Ноја кога се случил потоп? Седма глава, шести стих кажува точно 600 години. Кога Ноја имал 600 години, се случил потопот. 600 години и 369, кога Ноја се раѓа, а тога толку години имал Матусал, доаѓаме до цифрата 969. Што се каже дека Матусал умрел во годината на потопот. Тоа не знаеме точно кој месец, кој... Може би непосредно пред самиот потоп. Тој бил жив сведок. Живо сведоќство за самото негово име, неговото зна... значењето, неговото име, било живо сведоќство за тоа што ќе дојде, што ќе се случи. Значи, неговата смрт ќе донесе, што ќе донесе? Потоп. И сега, во која смисла Матусал е слика или преслика за Христа. Смртта на Матусал донела потоп. Што донела Исусовата смрт? Што донес? Римјаните 5.10 Римјаните 5 глава 10 истина. Зошто ако сме помирени со Бога преку смртта на Неговиот Син, доека бевме непријатели, толку повеќе веќе помирени ќе се спасиме во Неговиот живот. Овој стих гледаме дека смртта Христова донесе помирување со Бога. Донесе спасение за душите, што веќе ќе се спасиме во Неговиот живот и Неговата смрт пред се. Но донесе помирување. Зборувавме за таа помирителна служба која што денеска Исус се уште ја врши на во небесното светилиште. тоа пред се, значи, неговата смрт донесе помирување со Бога. Преку него сме помирени со Бога, преку таа жртва. Шеста глава, односно, еве, тука сме во петата глава, први и втори стих. Овие стихови гласат и така, бидејќи оправдани преку вера, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме и се фалиме во надежта на Божјата слава. Преку Христовата смрт, преку неговата жртва, значи неговата смрт донесе што? Мир. Не само помирување, туку и мир и оправдување. Оправдани сме преку вера, преку неговата смрт. Потоа Матеј 11.28, Евангелие по Матеј 11.28, оној познат стих, кој гласи му рекоа, се извинувам, тоа беше Марко. Матеј, значи 11.28. Матеј 11.28. Овој стих гласи вака. Дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ке ви дадам одмор. Неговата смрт донесе одмор за секоја една напатена душа и се уште носи одмор, покој, мир. Римјаните 6.23 што вели овој стих Зашто смртта е плата за греф, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Исуса Христа нашиот Господ. Смртта Христова донесе спасение, смртта Христова донесе вечен живот. За секоја на кој што ќе поверува. И донесе нешто слично на потоп. што може би, дури буквално можеме да кажеме дека Христовата смрт донесе потоп. Во годината на Христовата смрт се случи потоп, како што во годината на Матусаловата смрт се случи потоп за каков потоп станува збор. Во првиот век од нашата ера нема забележено потоп. Меѓутоа во втора глава дела апостолски се случува вистински потоп. Во духовна смисла. На денот Педесетница се излива Светиот Дух, односно како што знаеме да кажеме, паѓа тој ран дошт. Тој е потоп. Со таков Се издеа светиот дух врз апостолите, вели во вид нели на огнени јазици. И сега веќе ова проповедање не е она што било порано. Засилено со силата на светиот дух. Петар кажува, не кажува кој знае каква проповед да кажеме, и предходно проповедале апостолите, меѓутоа засилена со Духот Свети и суштината на оваа проповед е она што и Петар и понатаму ќе го проповеда и Павле кажува што треба да се проповеда и што треба да биде центар на нашето проповедање. Христос расплатиот. Тоа го проповеда Петар Ништо посебно, да кажеме. И тоа е, тоа е она существеното, Тоа е она кое што всушност е Евангелието. Евангелието не може без Христа распнатиот. Тоа е централното, централното место во Евангелијето го завзема токму Христовата жртва на крстот. И еве што спомнува во таа своја проповед Петар. Ке читаме некој од стиховите. Еве 22 стих па понатаму. Мажи Израелци, чујте ги овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили чуда и знаци што Бог ги направи преку него меѓу вас, како што знаете самите. Вие него, откако беше предаден според одредена волја и промисла Божија, преку раците на беззакониците го распнавте и убивте. Но Бог го ослободи од смртните болки и го подигна, зашто не беше можно смртта да го задржи. Зборува за Христа распнатиот, за Христа воскреснатиот и посебно нешто истакнува овде – Кога вие го распавте. Подолу таму негде при крајот, значи на неговата пробоја читаме во 36 стих. И така, нека сиот Израелев дом знае веродостојно дека Бог го направи Господ и Христос, овој Исус, кога вие го распавте. И што вели 37 стих, откако нели Петар заврши? Ако го чуја тоа, на собраните. Ги засегна во срцето. И му рекува на Петра, што друго, освен, што да правиме? Мажи, браке, вели, што да правиме? Што понатаму? Ги засегна во срцето, ги допре. Ги трогна тоа што го слушна. И Петар им рече, покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за на вашите греуи и ќе примете дар на светлото. Токму Христовата смрт и токму овој израз Христа кога вие го распнавте така силно ќе ги засегне, такво покаяние ќе предизвика кај мноштвото, а нормално и самата проповед и Петар поттикнат и засилен со силата на Светиот Дух, да ќе донесе до обратување на 3000 души во тој исти ден, од таа една проповед. Отоп буквално. Значи Христовата смрт донесе потоп. Сеја прашање раниот дожд заминал. Ние го очекуваме и се надеваме дека ќе се случи позниот дожд, <clears throat> за да зрното да вистина се оформи за да донесе леп, значи за да донесе плод, потоа нели созре и се случи жетвата има плод. Што ќе преди ќе го предизвика позниот дожд? Што е тоа што ќе го предизвика позниот дожд? Захарија 12:10. Кој е многу познат стих исто. Захарија 12:10 а врз Давидовиот дом и врз Ерусалим, ќе излеам милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кој го прободоа, ќе тажат над него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Еве што ќе го предизвика познатошт. Повторно истата работа. Христос распнатиот, неговата смрт, што ќе предизвика жал по Бога, како што вели тамо апостол Павел. Вистинско покаяние. Оној кого го прободва, оној кого го распна, знаете, вистинско, вистинското покаяние опфаќа вистинско жалење за тоа што сте го сториле. И тоа, дали ние сваќаме всушност кога грешиме што правиме? Всушност, што правиме? Дали ако јас му сгрешам на трајче, јас му сгрешам на трајче. Не, суштината и вистината е дека јас му сгрешам на Бога. И знаеме, посланието да евреите окажува тоа. Ние кога грешиме, ние повторно го распнуваме и го срамиме Исуса Христа на крстот. И вистинската жал И вистинската грозотија на греот ќе сватиме тоа што ќе сватиме дека ние сме го прободоле, проб, проб, проболе Христа како што тоа го направиле и оние кои што вистина тоа го сториле. Буквално го сториле. Ќе се сетам на онаа сцена еднаш што го гледал. А, филмот на Мел Гибсон, го заборив името. Пешен страдание, како го проведуваат, че кој што ја опишува токму она последна недела, Христојот живот, неговото распомнување и страдања. И она што го има прочитано е дека дели Мел Гибсон е режисер, тоа не глуми никаде во филмот. Ама единствената сцена, а в на она сцена, она рака што го кола Христа на крстот, че значи, што ми ја кола раката на крстот, е всушност раката на Мил Гибсон. Со што стакал, вероятно, да го порача и да го каже токму ова, наистина, интересно, меѓутоа, ја погодил поентата. Сите ние сме го распнале Христа и висти, таа вистинска жал поради тоа што сме го сториле ќе предизвика вистинско покаяние <clears throat> и излевање на Духот Свети, позен дошт, потоп, повторно. Значи, Че оно што го предизвикало раниот дошт, тоа ќе го предизвика и позниот дошт. Христовата смрт. И уште нешто. Мислам, тоа е суштината, меѓутоа, еве, уште малку да прошириме тука. Авакум 2.14, Ке отвориме во книгата на пророк Авакум, или Хабакук е овде, 2.14, значи малку поназад од Захарија. Што е овој стих? зашто земјата ќе се наполни со знаењето за Господовата слава, како што водите го покриваа морето. Еве потоп, уште еднаш. Како што водите го покриваат морето, знаете колкави се тие води во морето, така ќе се наполни земјата со знаење за Господовата слава, со знаење и познавање на вистинскиот Божи карактер, кој што гјаволот тоа му е работа, постојано гледа да го искриви, да го искриви околчи, да погрешно го представи пред, сите нас. А вистинскиот Божи карактер највеќе и најјасно можеме да го согледаме токму на Голготскиот крст. Неговата љубов, знаете оној стих. А јас кога ќе бидам воздигнат над земјата, алудирајки на своето раснување на крстот, ќе ги прилечам сите кон себе. Затоа крстот и таа жртва Христо има толкова привлечна сила. Тука највеќе луѓето се кајат од крстот, па и тоа што денес го спомнавме на пуката, ако се сеќавате, Елен Вајд вели дека оправдување со вера е фрлање на Божјата на <clears throat> човечката слава или гордост во правот земски. тоа е токму тоа место каде што човек се кај вистински, значи може да ја сруши онаа своја гордост и своја слава пред под крстот Голготски. Гледајќи ја жртвата, ќе го ќе се согледа и самиот себе си во вистинска смисла на зборот, она што е, ќе се согледа самиот себе си и ќе се види со очите како што Бог го гледа не, го не гледа нас. И тоа е она што ќе предизвика излевање на позниот дошт. Неговата смрт го донесе раниот дошт, неговата смрт ќе го донесе позниот дошт. Тоа треба да биде центар, че Христос од жртвата Христова треба да биде центар на секоја наша проповед, така да не бајат. Така и самиот, самите апостоли Тогаш може и станува појасен оној стих во Откровение 18 глава, кај оној така наречен четврт, односно еден од трите ангел, или тоа се всушност оние вестници, во последното време, кои што ќе го прогласат Евангелието и што ќе се случи, вели 18 глава Откровение, први стих, Ото видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. на кој начин земјата ќе се осветли од славата? Е ова она што ја не го спомнуваше и кажуваше како оние цитати на Елен Вајд. Значи тоа се миговите кога Божјата слава, Божијот карактер ќе се отслика преку неговиот народ и на тој начин ќе биде осветлена целата земја. Секавате што вели во пета глава на пророкот Данило? Од неодама зборувавме за Валтазар и она негова гозба, и зборовите кои што она рака ќе ги напише на дзидот, Па жената на Валтазар ќе го получи Валтазар да го повика Данило, кој што е единствен, тој кој што ќе ги протолку, го протолкува значењето на овие И како го опишува жената на Валтазар Данило, еве да се подсетиме за она. еднаш. Данило, пета глава. Книга на пророк Данило, пета глава. 11 стих. Во твоето царство има човек, му вели, значи жената негова на Валтазар, на царот Валтазар, човек во кого е духот на светиот Бог, во кого е светиот дух. Уште во времето на твојот татко се најде во него, што се најде? Светлина, разум и мудрост, слична на мудроста на боговите. Кога го имате светиот дух, кога светиот дух е излен врз вас, Вие имате светлина, вие светлите. И како што кажам и тоа, шпак и повторам, само тоа сме ние светило за светот. Кога што не можете да го покриете едноставно и ќе го видат сите останати. Кога го имате светиот дух. Вие светлите, затоа што самите сте, во вас е светлината. У вас светли оно е светилник, седмо крак светилник. Сега ве подсетувам не е теми од светилиштето. И ви имате мудрост, Ја имате мудростта на боговите, како што вели овде, се изразува жената на Балтазар. И не само тоа, го одразувате Христовиот карактер. И на тој начин ќе биде осветлена целата земја. Значи, нема да бидат еден, двајца, троица, ќе има мноштво. Тоа, тоа ќе биде потоп. Ке се случи потоп, ќе се случи излевање на Духот Свети изобилно и ќе се осветли целата земја. Затоа што тоа мноштво Божиот народ ќе го отслика Христовиот карактер во полнина. И можеме да се запрашаме во смисла на вистина за каква нова, за каква светлина овде станува збор, која е таа светлина што ќе го осветли светот. Во смисла на нели каква е, која е таа, некоја нова наука, некоја нова вистина ќе биде откриена Знаете, која ја запрашале Елен Вајт, за каква светлина станува збор во овој стих, знаете што кажала? Тоа е таа старо ново, нова светлина. Крстот. Крстот Голготски, жртвата Христова. Тоа е таа светлина. Значи повторно крстот, повторно неговата жртва, неговата смрт, кој што ќе го донесе тој поток на крајот, излевањето на позниот дошт. И не за джабе, Павле во Галатјаните ќе ги запише овие зборови. Шеста глава, Галатјаните, 14 стих. А јас сум далеко од тоа да се фалам со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преко кого светот е распнат за мене и јас за светот. Павле вели, јас немам немам со што да се фалам. Со едно само се фалам. Со крстот. Или ќе каже во прво послание до коринќаните. Прво послание до коринќаните, прва глава, 17 и 18 стих. Зашто Христос вели не ме испрати да крштевам, туку да го проповедам Евангелието. И не со говорничка мудрост, за да не го изгубам Христовиот крст, за да не го изгуби Христовиот крст своето значење. И сега внимавајте. Се спомнава овој стих Евангелието. Христовиот крст. Сега во 18 стих. Зошто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. Словото за крстот, проповедањето на крстот, на Христос распнатиот, е Божја сила. А во Римјаните 1.16, што е Божја сила? Што помнят? Евангелијето е Божја сила. Сега имаме тука една проста математика. Ако словото за крстот, проповедањето на крстот и на Христа раснатиот е Божја сила, и ако Евангелието е Божја сила, тоа што е словото на крстот, за крстот? Евангелието. Че малку од поинаков аспект, тоа е тоа Евангелие. Тоа е тоа вечно Евангелие, кој што не може да го <laughs> исклучи крстот поради тие заслуги, поради тоа што Исус го сторил на крстот, ние добиваме спасение. Не поради нешто друго. Че Евангелието е Божја сила, а тоа е крстот. Во Христови параболи или Христови очигледни поуки, 415 страна стои запишан следниот цитат. Откривањето на неговиот карактер, он со љубов, е последниот зрак на милосрдната светлина, последна порака на милоста што ќе му се објави на светот. Божите деца треба да ја објават неговата слава, неговиот карактер. Тоа е таа последна порака. А таа слава, тој негов карактер, повторно ќе повториме, највеќе сјаела на крстот. Кога Христос се понизи, што вели Павле во Филипијаните, стана како еден од нас, стана слуга, послушен до самата смрт на крст. Тоа е таа вистинска љубов што тој ни ја манифестираше и кое што можеме само ако го имаме светлиот дух, да ја манифестираме и да светлиме. И да светот познае дека сме негови. Знаете, Дори и на самиот крст, Христос манифестираше дека оправдувањето е со вера, не е со дела. Кога ќе бидете приковани на крст, можете да правите некакво дело, <laughs> за да нешто делате, правите, ви се потреби раце, нозе. И тоа на крстот не. Спасението е само со вера. И центарот, значи, на секоја наша порека треба да биде токму крстот. На било која доктрина. Ако така проповедаме многу, по-голема е таа привлечна сила Божја. Е, како за пример, зборувавме за светилиштето, во некако наврати, мислам дека беа околу пет савот. Забележавме дека крстот е присутен на секаде во светилиштето. Преседнечи, оној жртвени кај што се положувала жртвата, тој првото нешто што се случува. Се положувала жртвата на жртвен, жртвеникот, жртвениот олтар. Кај што се паела, кај што просвещениците ја прскале таа крв, ја носели во останатите два дела, односно првиот и вториот дел светилиште. Но имаме крстот, не можеме да избегаме од него. Кога станува збор за законот, е, често пати сме кога да се маркирани од останатите. Е, вие сте како евреите, проповедате закон. Не сме ние под закон. И тоа што ако го проповедаме законот на ваков начин? Што ако го воздигнеме повторно крстот? Што е всушност гревот? Кршење на законот тој па повлекува смрт. Од друга страна го имаме крстот кој што донесе решение и за гревот и за смртта. На еден многу ефикасен начин. Христос умре за нас, за да ние не умреме и не оправда преку својот живот, преку својата послушност и смрт на крстот. За да ние нашите гревови бидат избришани, за да бидеме спасени и безгрешни. И знаете, која станува збор за законот, многумина велат денеска и изменет, или некои негови регулативи не важат повеќе, или пак тотално не го, го отфрлаат законот. Спомнавме еднаш, пак ќе спомнеме во еден може би малку поинаков контекст. Секјавате, го спомнавме ова. Тоа од неодамно. Законот е запишен на сафир. Камен сафир. Камени плочи од сафир. А каде беа запишани, ако се скјавате на илустрација, односно, тоа било така, имињата на 12-те изреевли племија. На еден друг драг камен, оникс, на оној наплекник на просвещеникот, Јас си зел за право да кажам таа мисла и пак ја ја повторам. Законот беше прекрешен, уште од Адам и Ева, и сега Бог можеше да направи повеќе варианти беа во игра. Бог можеше да го смени законот. И ке немаше проблем, тоа за Адам и Ева ке беа оправдани на така начин. И тоа законот е безценет во Божите очи. Уште ако знаеме дека тоа е всушност неговиот карактер, запишан во кратки црти на камени плочи. Тоа не променило. Тоа е бесцене, тоа е сафир. Или можеше да ги избрише и Адам и Ева, кои што ги создаде според својот лик. Тие беа производ неговата љубов. И тоа не го направи ни тоа. Адам и Ева, човештвото, сите ние сме безценети повторно во неговите очи. Ние сме тој оникс. И што направи Бог? Законот е безценет, ние сме безценети. Единственото решение беше, како што вели во Римјаните, еве ке прочитаме Римјаните 8 глава. Римјаните 8 глава, 31 и 32. И тука некаде да ќе превршиме полека. Римјаните 8 глава, 31 и 32. И така, што да речеме на ова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? И внимајате три историја. Оној кој него поштени собствениот син, туку го преда за сите нас, како неки ни подари се друго со него. <clears throat> Кога е прашање законот, Ок не ги поштини ни ангелите, вели во 2 Петро 2.4. Читате го тој стих. Еден куп ангели, една третина, како што велиме во дропка, беа изфрлени, не ги поштини ангелите заради законот. Не го поштини ни својот син. Единствено решение беше токму крстот решени и за гревот, и за смртта, и за исполнување на праведноста што законот ја бара. Кој што Исус совршено е исполнил. Значи, крстот постои токму заради непроменливоста на законот. Како може да кажат некои дека законот е променет, законот не важи. Таквите, <clears throat> кои што тоа го велат, всушност го отфрлаат, го занемаруваат, го прават безвреден крстот. Ништо друго. <coughs> Значи, крстот постои токму поради непроменливоста на законот. Ако можеше Бог да го промени законот, ако можеше Бог да, еве, солуција да ги избрише Адам и Ева, тош немаше да има крст никогаш. Меѓутоа, без ценетиот закон и без ценетото човештво предизвика да биде направен еден совршен план, да Бог него пошли ни својот син, љубов која што не можеме да разбереме се уште, и да го даде тој својот живот на крстот, за да биде испол, исполнета и праведноста на законот, и ние да бидеме оправдани, и ние да живееме живот вече. Еве, проповедавме сега на крајот за нашата доктрина за законот, или непромолимоста на законот, за кое што на низ. замеруваат и ме пречка во очите. Крстот е повторно во средиштето и на законот и на било која наша доктрина. И ако е крстот, ако Христа го воздигнеме во било која доктрина, многу поприемчива, поприемчиви ќе бидат луѓето, многу полесно ќе ја прифатат нашата доктрина, нашето учење. И оправдувањето со вера, што е тоа Евангелие. Односно, кажавме, Словото за крстот е Евангелието. И му е слава на Бога за тој совршен план, за таа љубов и таа грижа што ја покаже и се уште ја покажува кон нас. А ние можеби не ја свакеме доволно. Може би се уште не го свакеме Христовиот карактер во суштина. Може би се уште не сме ја сватиле таа негова жртва, а тоа е она што ќе донесе, ќе го донесе позниот дошт, тоа е она што ќе, го заврши и делото на оваа земја и ќе го убрза Христовото скорешно дојање. Нека му е слава на Бога за сите овие вистини што ни пружеше ни ги дава. Амин.